50 languages. 34. 34. Dans le train. Dans le train. Est-ce que c'est le train pour Berlin Est-ce que c'est le train pour Berlin Quand est-ce que le train part Quand est-ce que le train part Quand est-ce que le train arrive à Berlin Quand est-ce que le train arrive à Berlin Pardon, est-ce que je pourrais passer Pardon, est-ce que je pourrais passer Je crois que c'est ma place. Je crois que c'est ma place. Je crois que vous êtes assis à ma place. Je crois que vous êtes assis à ma place. Où est le wagon-lit Où est la voiture-lit Le wagon-lit est en queue de train. La voiture-lit est en queue de train. Où est le wagon-restaurant En tête. Et où est la voiture-restaurant En tête. Puis-je dormir en bas Puis-je dormir en bas Puis-je dormir au milieu Puis-je dormir au milieu Puis-je dormir en haut Puis-je dormir en haut Quand serons-nous à la frontière Quand serons-nous à la frontière Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin Le train a-t-il du retard Le train a-t-il du retard Avez-vous quelque chose à lire Avez-vous quelque chose à lire Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici Pouvez-vous me réveiller à 7 heures Pouvez-vous me réveiller à 7 heures